43. pitanje Da li je tačno da ukoliko čovjek pojede meso koje nije halal, da mu se namaz ne prima 40 dana? Uh, hadis koji na takav način nema hadis tako, ali ja ću reći da koji hadis koji je došao za neć primat njegov namaz 40 dana, koji ide kod Cihribas ili ovo koji vi kažete Gatarija, koji, koji smatra, koji priča šta ima budućnost, razumiješ, to su lopovi e, isto koji, koji pije alkohol. Ima hadis koji kaže da koji idi kod ta gatar ili pije alkohol neće primat namaz 40 dana. A ima još jedan hadis koji, ali hadis to je slab, razumijete, daif, koji kaže koji jedi zalogaj od harama neće primat njegov dijela ili njegova namaz. To je hadis bilaži Dajlami o Musnad Firdaus od Ibn Mas'ud, a to je slab hadis, Allah najbolje zna.